Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Asmin. Ako si Joseph, taga BF uh, ah, Paranaque. At isa lamang po akong simpleng tao na may kakaibang kwento ng buhay. Popoy at Asmin, ang sulat kong ito ay hindi talaga patungkol sa akin. Sa halip, ito po ay tungkol sa isang babaeng kahit kailan siguro ay hinding hindi ko na maaalis pa sa buhay ko. At ang babaeng tinutukoy ko ay nagngangalang Margaret o Marga na lang for short. Si Marga na siguro ang pinaka pinaka pinaka masamang babaeng kilala ko ng personal. Napakaganda po ni Marga. Balingkinita ng katawan at matangkad at wala talagang duda na maladyosa, maladyosa ang itsura niya. Pero sa panlabas lang, ang totoong Marga ay isang impacta. Paano ko nasabi yon? Eh malalaman nyo, maya-maya lang. Lahat po ng ibabahagi ko sa inyo ay base na rin sa kwentong nakuha ko mismo kay Marga. Masasabi kong nagumpisa ang pagiging impacta ni Marga noong high school pa lamang siya Anak po kasi siya sa labas. Kerida ng isang may kaya pero pamilyadong lalaki ang nanay niya. Okay naman sana ang lahat dahil may buwan ng ah, sustento naman sila. Eh ang kaso po po Yasmin, hindi naging maganda ang takbo ng buhay nila kinalaunan. Nay, ang dami mo namang binili sa palengke. Aanhin mo yan. Margaret, malamang ipang ulam natin. Sosyal ah, may pera kaya yata, ma. Nagpadala na rin sa wakas sa magaling mong tatay. Hindi daw kasi siya makapuslit ng pera dahil bantay sarado siya ng pruhan niyang asawa. So ang ibig sabihin, makakabayad na tayo ng pang-apartment? Nakakapagod na kasi magdahilan dun sa baklang landlord na eh. Naubusan na ako ng palusot. Kulang na lang sabihin ko nasa ospital ka at kailangan ka ng operahan sa utak. Ay sus, sana nga kung umabot ng ilang buwang pambayad sa renta yung pinadala ng tatay mo. Eh, Diyos me, pang ilang araw na pangkain ng ata to eh. Seryoso, Nay? Eh, paano na yan? Baka mapalayas na tayo. Ilang beses na kaya tayo pinagbabantaan nung matandang yun. Hindi yan. Hanggang salita lang naman yun eh. Ay, sana nga. Tara, Nay. Dalian na natin. Nagugutom na. Mm, bakit? Ba't tatigilan ka? Eh, Nay, Parang may tao yata sa pinto natin eh. Ha? Eh, eh nay! Nay! Nay, yung may-ari na apartment! Nay, Bakit? Nilabas na yata yung gamit natin eh. Ha? Eh, dalian natin, Marga. Dali! Hoy! Hoy! Hoy! Anong kalokohan to, ha? A anong ginagawa ninyo? Bakit nasa labas ang mga gamit namin? Ano to? Aba, buti naman at takauwi na kayo, Adora. Pakihakot na yung mga basura niyo at lumayas na kayo sa paupahan ko. May lilipat na dito sa susunod na araw. At anong karapatan mong palayasin kami basta-basta, ha? Aba, syempre! Ako ang may-ari eh! Tenant mo kami! Ang tenant nagbabayad? Nagbabayad ba kayo? Hindi, di ba? Mag-iisang taon na! Hmm! Kaya ang tawag sa inyo, mga salot! Mga malas sa negosyo! Kaya umalis na kayo, Adora! Ang laki ng lugi ko sa inyo! Aba, eh napakasama naman pala talaga ng ugali ninyo! Pambabastos tong ginagawa ninyo! Hayop ba kami para ipagtabuyan ninyo ng ganito? Wala man lang pasabi, walang maayos na usap? Basta nyo nalang itatapon ang gamit namin? Aba, aba, aba! Ako ang binabastos nyo sa hindi nyo pagbabayad! Umalis na nga kayo! Wala nang mahabang usapan! P- pero wala pa kami malilipatan! Ha? Hindi ko na problema yun, no? Eh kung pumunta kaya kayo sa tatay ng anak mo, bakit? Iniwan ka na, no? Nahuli niya kayo ng misis niya, no? Mm. Ayan kasi, patol ka pa sa may asawa, ha? Nakarma ka tuloy! Magtigil kang impacto ka! Nay! Huwag kang makialamaga! O ano? Bakit? Papalag ka? Eh kung pasuin ko yung bunganga mo, ha? Bababa na nga hamon ka! Natatakot ka? Kanino? Sa'yo? Nek-nek mo, no? Ang kapal ang mukha mo, ha? Nay, nay, tama na! Bitawan mo yung nanay ko! Huwag gamit ka! Bitawan mo yung nanay ko, nay! Nay! Nay, oh. Kapi po. Salamat. <sighs> so, anong plano, Nay? Hindi naman tayo pwedeng magtagal sa motel. Saka, paano yung mga damit natin? Eh, kung pumunta na lang kaya tayo kay tatay, humingi tayo ng tulong. Hindi. Bakit? Eh, siya na nga lang yung pag-asa natin eh. Bukas na bukas din, mag-drop out ka na sa eskwelahan mo. Ililipat na kita. Aalis na tayo dito sa Maynila at uuwi tayo sa lolo mo sa Bicol. Nay, kontakin natin si tatay. Hindi tayo lalapit sa kanya. Dahil hindi na niya tayo haharapin kahit kailan. anong ibig mo sabihin, Nay? Nakipaghiwalay na tatay mo sa akin. Yung binigay niyang pera nung nakaraan, huli na daw yon. Nagmamigrate na daw sila ng pamilya sa Amerika. Ang hayop na yon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, pagkatapos ng pagtitiis ko, tatakasan lang pala ako. Kaya ikaw, Margaret, ha? Huwag na huwag kang gagaya sa akin. Huwag na huwag kang papayag na maisahan, malamangan at apihin ng ibang tao na iintindihan mo. Kahit anong mangyari, dapat ikaw ang panalo. Dapat ikaw ang huling tatawa. Thank you. Ma? Hello, Ma? Asa ka na? Saan na tayo magkikita? Oo, tapos na ako mag-drop sa school. Palis na ako ng campus. Ah, doon na lang? Sige. Papunta na ako. Text mo ako, ha? Mm, bye. Ay. Sa wakas, makakaalis na rin ako sa bulok na eskwelahan na to. Morga! Morga! Oh, Jelay. Saan ka pupunta? Oo, eh, hindi pa tapos ang classes natin ah. Wala, trip ko lang. Hmm, trip lang? O baka naman dahil nag-drop ka, kaya ka na uuwi? Ha? Totoo ba? Nag-drop ka na? O bakit? Dahil ba pinalayas kayo sa tinutuluyan nyo? Sana kayo pupunta niyan? Paano ka na? Hindi ka na makakapag-aral? Ano, magtatrabaho ka na lang? Ay, teka, teka nga, Jelay. Dami-dami mo namang tanong eh. Saan mo naman nalaman na pinaalis kami, Aber? Ha? Ano ka ba? Alam naman halos ng buong class natin. Eh ikaw, saan mo naman nalaman? Sa mami ko. At siguro sa nanay ng halos lahat ng classmates natin. Kasi hello, nag-eskandalo daw yung nanay mo. Ang dami kaya nakakita. <laughs> so chismosa ka na pala ngayon. Marga naman, it's okay. Huwag ka na mahiya, be. Hindi naman ako nahihiya, Jella eh. Oo, pinalayas kami kasi hindi kami nakakabayad. Okay na? Ang totoo, mas nahihiya nga ako para sa'yo. Excuse me? Kala ko ba pasosyal ka? Eh bakit para kang langaw na excited dumapo at magkalat ng chismis? Ano sabi mo? Ang cheap mo, Jelay. Ikaw lang yung kumakausap sa akin tungkol sa pag-drop ko. Pakialamera. Hoy, Marga! Hoy ka Huwag mo akong yayabangan lalo na kung mahirap ka pa sa daga. Ang pinagmamalaki mo? Pride, Jelay. At least ako may pride. Ikaw, anong pinagmamalaki mo? Pagiging social climber mo? Eh umalis ka na nga sa harap ko. Baka gusto mo pahabol pa kita sa mga daga eh. Susirang pala ka tong plastic. Che! Popoy at Asmin umuwi ng probinsya si Marga at ang nanay niya. Nakitira sila sa bahay ng lola ni Marga. Pero hindi libre ang pagtigil nila kaya kinailangan magtrabaho bilang manikurista ng nanay ni Marga. Habang uh, siya naman ay nagpa-part-time sa isang karinderya Araw-araw na sermon at panunumbat ang nakukuha nila sa lola at ibang kaanak ni Marga. At kahit mga kapitbahay nila, <laughs> eh kabilaan din ang mga negatibong opinyon tungkol sa kanilang mag-ina. Kaya naman pagka-graduate ng college ay bumalik ng Maynila si Marga. Natanggap siya bilang isang receptionist sa isang private company. At doon kami nagkakilala. Oo, naging katrabaho ko si Marga at ako siguro ang nag-iisang kaibigan niya sa buong building. Lahat kasi ay galit sa kanya. Inumpisahan kasi ni Marga i-apply ang pangaral ng nanay niya na huwag magpapalamang sa iba. At ang resulta, siya naman ang nanglalamang sa iba. Nakikipag-date si Marga sa mga mayayamang lalaki para mabuhay ulit sa karangyaan kahit na receptionist lamang siya noon sa isang private company building. Eh, mamahalin ang lahat ng mga gamit niya. In short, siya ay naging isang materialistic na babae. Anak, ang lipstick ang gagamitin ko ngayon? <laughs> Tinatanong pa ba yon? <laughs> Malamang sa malamang, doon tayo sa red. Lahat ng lalaki nang hihina sa red lipstick. Asa na ba si Louie? Louis Vuitton, my baby, come Ay, oh, here. Oh, may date na naman po ang Lola. Well, of course. Marga, saan ka pupunta? Ay, Diyos ko, Joseph. Tinatanong pa ba yan? Halata naman na ah. May kadate na naman niyang mayaman. <laughs> Inggit ka na naman, girl. Ako? <laughs> Bakit ako maiinggit? <laughs> Hindi ako pumapatol sa mga matatanda, no? siya nga siya mo talaga, girl, no? Sino may sabi sa'yo pumapatol ako sa matatanda? My God! Mag-a-assume ka na nga lang mali pa. Excuse me, no? Mga maximum of age 30 years old yung dinidate ko, no? Unlike you, baka ikaw ang lapitin ng mga masyashonda. Mukha ka kasing matanda. Hoy, Marga! Kung umasta ka naman, akala mo kung sino ka, ah. Baka nakakalimutan mo na mas matagal akong empleyado dito kesa sa'yo. Ay, and so, kinaganda mo yon? My God, pinagmamalaki mo yung tagal mo dito. It only means hindi ka na umasenso. Receptionist ka forever. Sorry ah, ako kasi may balak ma-promote to supervisor. Kaya good luck sa'yo, gurang. Hm, yung bibig mo ah. Hop, yaman ni Popcorn. Huwag kayong mag-away dito ha. Bawal yan. Marga, halika na. Labas ka na. Baka nag-aantay na yung sundo mo. Ay, oo nga pala. Buti na lang pinaalala mo, Joseph. Asan yung bag ko? Oh, here. Here's my Louis Vuitton. Alis na ako, guys. Bye, losers! Wow, Billy! Ang ganda naman ng restaurant na to. So high class. Siyempre, anything for you. Hmm? Thank you, Billy. Ganda-ganda mo talaga, Marga. You look ravishing in your dress. Ah, I know. By the way, mm? may project akong kailangang asikasuhin sa London. London? Yes. O, o tapos? <laughs> Mawawala ako ng two months. Aww. Uh-huh. Pero hindi ko kayang hindi ka makasama ng dalawang buwan, Marga. So, So? I wanted to ask you sana kung uh, Huh? baka gusto mo... Yes, yes! Yes! Yes? Yes! Mm-mm. Yayayain mo akong sumama, di ba? Ah, Oo, sana. Well, yes na yes ang sagot ko dyan. Oh my gosh, makakapunta na ako ng London. <laughs> I'm glad that you're happy and excited. Ay, oo naman. Ay, ay, ay, teka. Bakit? Mm, kaya lang pala, Billy Boy. May trabaho pala ako. Ubus na kasi yung mga leave ko eh. Kaya kapag ka nawala ako ng dalawang buwan, wala akong suswelduhin. Wala akong pera for two months. It can't be. Madami pa naman akong bayarin. So, mabigat man sa loob ko. Pero, I have to turn you down. Mm. Ah, uh, ah. nako, uh, ah, okay lang yan. Huwag kang magalala, Marla. Huh? Ah? Magkano ba sweldo monthly? Ibibigay ko na lang sa'yo. Dadagdagan ko pa. Uh, ha? Papalitan ko yung mawawalang sweldo sa'yo. Makasama ka lang sa amin. Mm, naku, wag na. Nakakaya naman sa'yo eh. it's okay. Gagawin ko ang lahat makasama ka lang. Hindi, wag na, Billy. please. I insist. You insist? Oh. <laughs> well, kung mapilit ka, eh, ano pa bang magagawa ko? Eh di sige na nga. <laughs> yes, final answer na yan ha? Oo na, final na. Yun. Uh, <laughs> sige wait, mm? lalabas lang ako sandali. Tatawagan ko lang yung secretary ko para maayos na yung papers mo. Ah. You don't have to worry about anything. Ako na bahala. <laughs> okay. Sige, excuse lang ha? Okay. yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, mm-hmm. London! Finally, makakarating na ako ng London! Galing-galing mo talaga, Marga! <laughs> Ay, teka. Ibig sabihin nun, kailangan ko i-cancel yung trip to Bali ko with Roger. Ah, sayang naman yun. Kaya lang pwede naman siguro i-risked yun, di ba? London o Bali, eh doon ako sa London. Mas malayo yun eh. <gasps> Tatawagan ko na lang si Roger later. <laughs> Mas mayaman man tong si Billy eh. <laughs> Um, Billy, thank you so hmm? much sa dinner, ha? And thank you for asking me to go with you sa London. You're very much welcome. Mm-hmm. Sige, pasok na ako sa loob, ha? Sure ka dito ka sa workplace mo magpapahatid? Um, ah. Ayaw mo sa bahay mo? Kasi parang hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung saan ka nakatira uh, <laughs> malalaman mo rin soon. May kailangan pa kasi akong ayusin for tomorrow. May event kasi dito kaya I have to double check something something muna. Mm, okay. Call me if you change your mind, ha? Uh, ah, pwede kitang dalhin sa magandang lugar. Ah. Sa tahimik. Where you can relax. Ah, <laughs> um, Billy. <laughs> Billy, teka lang ah. Parang ang, ang, ang lapit-lapit mo na ata sa akin. Te- te- Teka, teka lang ah. bakit? Hindi ba ako pwedeng maglambing? Ah. goodbye kiss? Goodbye kiss? <laughs> ano kasi, parang ano, hindi ko feel. Next time na lang ha. Promise. Hindi ano ba naman yan, Marga? Kahit kahit isang halik lang, mabilis lang. Ano ba? Ano bang bili? <laughs> Huwag mo akong hawakan, Billy. Ah. A- ah, ayoko nga eh. Ang kulit ah. Umalis ka na. Pasok na ako. Alam mo, hindi kita maintindihan. Huh? Bakit nagpapaka-hard to get kay easy girl ka naman talaga? Anong sabi mo? Easy girl? Ako? Oo. Oh, pero lang naman katapat mo, di ba? Ilang daang libo na ang ginastos ko para sa'yo. Sa damit, sa alahas, tapos isang halik lang hindi mo maibigay? Ay, wow! Eh, sino ba may sabi sa'yo ibigay mo lahat ng hinihingi ko? At saka isa pa, okay na naman sanang halikan kita. Kaso, Billy, ang baho ng hininga mo eh! Mayaman ka nga, may halitosis ka naman. Kung hindi ka lang mayaman, sinugi na kita eh. Kahit ikaw, hindi mo gugustuhin halikan yung sarili mo. Ano? Ano ba naman itong babaeng? Oh, ano, ano, ano? Sige, sasaktan mo ako? Sasaktan mo ako? Sisigaw ako! Sisigaw! Hey! Popoy at Asmin, bukod nga pala sa pagiging materialistic, eh maldita rin si Marga. Maldita, bayolente, sadista at demonyita. Oo, magaling siyang mangakit ng mga kalalakihan gamit ang mukha at katawan niya. Pero bukod doon, eh napakagaling ring mambola ni Marga. Kaya kaya kanyang papaniwalain na gusto kanya. Kahit ang totoo ay hindi. Kaya niyang paikutin ang ulo ng kahit sino mang lalaki. Magaling siyang uh, magmanipula ng tao at ng sitwasyon. Forte niya ang pananakot, pananabotahe, paninira at pagsisinungaling. At dahil doon, madali para kay Marga ang manakit ng ibang tao. Bukod sa pisikal na pananakit, ay eksperto rin siya sa matatalim at nakakalasong mga salita. Lahat kaya niyang gawin basta siya ang panalo sa bandang huli. Ika nga ng nanay niya, dapat siya ang huling tatawa. Hello, sir? Opo, yes sir, dito na ako sa ospital. Feeling ko naman sir makakapasok na ako bukas. Thank you po, sir. Yes, sir. Utang na loob ko po sa inyo to, sir. Sige po, thank you ulit. God bless. Bye! Ospital. Kailan pa naging ospital tong shopping mall ha? Parehas na rin yun. Eh ba't kailangan kasama pa ako? Sayang ang day off ko eh. Ito naman! Parang mamamasyal ka na rin din eh. Papakainin nga kita, di ba? Sabihin mo, kailangan mo lang ng driver at alalay. Oo nga! Exactly! Alam mo, maghatak ako nung kung sino lalaki dyan. Ito naman, parang walang ka-care-care sa katrabaho. Huwag kang mag-alala, ibibili din kita ng damit, no? Tsk. Halika na, let's go dahil sumisigaw na yung gold credit card sa wallet ko. Gusto na niyang lumabas at magpagamit. Asan ah, na may credit card ka? Oh, there you are, my love. Mwah! Mwah! Nagkakadiri! Pakasalan mo na lang kaya credit card na yan. P- pwede nga lang. Let's go na. It's shopping time! Miss, I want this dress in medium. Tsaka lahat ng kulay ah. At tsaka pakisama na rin tong apat na blouse. And then, yung, yung, yung, yung, yung tatlong sapatos na yon. Oo, yung magkakatabi. Pati yon kukunin ko. Kung may iba pang kulay, ilabas mo na rin. I will buy all of it. Marga, seryoso ka ba? Isang damit ata dito, apat na libo eh. I know, right? Uh, miss, here's my card. I-swipe mo na lahat dyan. Thank you very much. Siguro naman last mo na to, no? Ang dami ko ng bit-bit, oh. Manhid na nga yung kamay ko, eh. Joseph, titigil lang tayo pag putol na yung mga kamay mo. Marga! Excuse me, Margaret. Oh, Mengay! Ikaw pala. What can I do for you? <gasps> Ah! Ay! Hayop kang malandi ka. Huh? Inago mo na yung boyfriend ko. Malandi! Ari! Higad! Ano ka dito, babae ka! Dapat sa'yo, kinakalbo! Hinuhubaran! Ano pagkakain mo sa kanya, ha? Buha ka! Malandi! Walang hiya! Bayaran! Eh, bakit hindi ka iiwan ang boyfriend mo? Ang pangit-pangit mo! May baktol ka pa, chararat! Aray ko! Joseph! Sumpakin mo nga to! Ayoko, babae yan eh! Hindi babae yan, bakulaw yan! Ari! Mengay! Joseph! Mengay, bitaw na! Mengay, Mengay, tama na! Hoy! Tumawag kayo sa Gyo! Aray ko! Lante! Marga, okay ka lang ba? Hmm? Oo, no. Okay lang ako. Yung mga pinamili ko, nasa na? Nasa kotse na. Kumpleto pa ba yun? Baka may ka, ha? Kumpleto yun. Marga, bakit ka ba kasi ganyan? Alam mo naman palang boyfriend ni Mengo yung lalaki tapos pinatulan mo pa. Hindi ko siya pinatulan, no? Pinatulan ko yung bank account niya. Eh, ganun na rin yun. Mali yun eh. Piliin mo yung mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Sinaktan mo si Mengay. Joseph, pwede ba? Pasalamat nga siya eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi niya malalamang two-timer yung jowa niya. <sighs> Sana sinabi mo na lang sa kanya na pinopormahan ka ng boyfriend niya. Eh kung alam ko lang sana lahat, kahit ako na nagsabi kay Mengay. Eh sasabihin ko naman talaga eh. Eh kaso, itsuserang eh, menggay na yan, nagyabang sa akin, akala mo kung sino nakadekwat ng ginto sa dagat? Kung makapagsalita ka, eh, ganun ka rin naman. At saka karma na rin niya yun sa pambubulit pangaaway na ginagawa niya sa akin, no? Oh. buti nga sa kanya. At sisiguraduhin kong wala nang papatol sa kanya kahit kailan. Sisirain ko talaga yung buhay ng menggay na yun. Nakakatakot ka, Marga. O oh, talaga? Ganyan ang gagawin ko sa mga taong may atraso sa akin. Kaya mag-ingat ka, Joseph, ha? Subukan mong traidorin ako, ipapatanggal kita sa trabaho, ibabubugbog pa kita sa mga tambay sa kanto, at susunugin ko na yung dorm na tinutuluyan mo. Ano? mo, thank you sa advance warning, ha? Ah, you're welcome. Ikaw kasi. Ano na? Ang hilig-hilig mo sa mayaman. Eh kahit sinong dumiskarte sa'yo, basta may pera, papatusin mo eh. Kala mo naman magiging maayos yung buhay mo. O, tingnan mo nangyari sa'yo ngayon. Eh, anong gagawin ko? Pumatol sa mahirap, sa katulad mo? Mapapakain mo ba ako? Oo naman. Nang ano, Santinas? Mapapakain kita ng maayos. Hindi nga lang kita mapapag-shopping ng ganito. Thanks, but no thanks. Marga, at least pag ganun, Simple man yung ulam mo, may peace of mind ka naman. Hindi ka iiyak, hindi ka masasaktan. Oh, Joseph, mas bet ko nang masaktan at umiyak. At least, umiiyak ako sa isang hotel suite. Lasing ako sa red wine at steak ang pulutan ko. She can kill with a smile, she can... Popoy at Asmin, walang naging totoong kaibigan si Marga. Dahil na rin siguro sa mga <laughs> masasamang katangian niya. Galit sa kanya ang lahat ng mga babae sa opisina. Yung mga lalaki naman, e eh kamanyakan lang ang iniisip para sa kanya. Samantalang ako, oo, aaminin ko, attracted ako kay Marga. Naging crush ko siya. Ewan ko ba po, Poya Tasmin, nakaka-turn off yung kasamaan ng ugali niya pero at the same time, ay ang lakas ng dating ni Marga sa akin. Kahit nabaliw siya sa ibang aspeto, e eh matino naman siyang kausap kapag ka hindi siya sinasapian ng demonyo. Mautak siya. Palaban. Matigas man ang ulo pero may paninindigan. Nakakaintriga siya. Parang gusto ko pa nga siyang makilala ng mas malalim. Excited akong ma-witness yung mga kasamaan niyang hindi pa niya naipapakita. Alam ko po po, Yasmin, sobrang weird, sobrang kakaiba. Siguro, nakikita ko ang mabuti sa kanya dahil hindi ko pa siya nakakabangga. Hindi pa ako nagiging biktima ng mga evil plans niya. At malabong maging biktima niya ako kasi mabait ako kay Marga. Dahil sa tagal naming magkatrabaho, eh kilalang kilala ko na siya. Ako lang siguro ang taong nakakaintindi sa kanya. Ako lang ang taong kayang itolerate ang ugali niya. Isang factor na rin siguro ang pagkakaroon ko ng espesyal na pagtingin kay Marga. Impakta man siya sa tingin ng iba, para sa akin ay isa lamang siyang babaeng extra, extra kakaiba. Is it okay if I call Hashtag Dear MOR Impacta Hindi alam ko bakit ako'y nahuhuli Well, ano ba nangyayari dito kay Marga? Mga ganyan talaga. Ano ka ba na kumbaga sabi nga eh kung ano yung gusto nakukuha. Mm. 'Di ba? Dahil nga well, sabi yan, sa background ng ano ng, ng ni Marga, 'di ba? Nagaling sila sa may kaya tapos biglang naghirap. Oh, oh. 'Di ba? Hindi siya nasanay nawala. Mm-hmm. So ngayon, gumagawa ng paraan. Magawa ng paraan. Dahil diba? may may kara si Marga, may diba? mukha. Minsan alam mo po, po yung may mm. tinatawag tayong ano eh, ah uh, tinatawag na diskarte sa buhay. Mm-hmm. 'Di ba? Yung uh, tinatawag na kumbaga parang make ka, kung parang make use kung ano ang meron, meron ka. ka. tama. Mm. 'Di ba? Pero yun nga lamang ah uh, masama lang kasi na, nanlilal, na, nanlalamang ka ng ibang tao, 'di ba? Pero okay lang 'yan na gamitin mo halimbawa sa advantage mo, mm-hmm. but mm. not to take advantage of another person. Diba nga? Pagka maganda ka, yan, sumali ka sa mga beauty pageant. Correct. Pag, oy, malapit Maging, na Miss Universe. Correct, mm. malaking check, di ba? Pag Oo. maganda ka, mag-artista ka. Mag-artista ka, marunong ka rin Sali ka sa reality show sa PBB, Oo. ganyan. Kung may, Charing. kung, uh, may boses ka, singing uh, contest, si- The Voice. Contest Ayan, uh, alam mo yon ginagamit mo para sa advantage mo. Correct. Para kumita ng kwarta o para um, ma-achieve mo yung mga, para, para makapag-aral nga, di ba? Pero yung iba naman kasi, Yasmin, eto nga, ang nagre-resort na katulad mm. ni Marga. Correct. Na ginagamit ang kanilang ganda o talent sa pagmamanipula ng tao. Correct. Well, that's Imbis, the power of beauty po. Oh, po yan, yung no? karisma. Hello. Yung charisma, Yasmin, bibihira mm-hmm. ang mga, ta- hindi, marami ang may taong may charisma. Pero yung iba, ba? Kahit kita mo kahit gaano kaganda, kahit gaano kagwapo, parang mm. walang dating. Kasi gwapo sila, maganda sila, pero walang pero karisma. Pero hindi marunong mga rear, ganun walang, yun. Walang charm. Di ba nga? O, pero nga lang, ito si Marga, imbis na nag-organize ng mga ng mga rally mm-hmm. dahil sa kanilang angking karisma, mm-hmm. ay nag ano nakikipag-date sa mga <laughs> mayayaman. <laughs> Sa para mga mag- mayayamang thunderbolt na may mga asawa para mm. mahuthutan ng pera. Oo, mayayaman. At dito rin natin nalaman ha, na yung mga mayayaman pala ay bumabaho din ng hininga. Nam- oo, nagpapa, hindi sa sobrang pagkakamali nila ng salapi, nakakalimutan ng kumain. Kumain. At saka magsipilyo minsan. Oo, di ba nalilipasan ng gutom trabaho ng trabaho. di ba nga? Talaga to si Marga. Pero anyway, mga kapamilya, in fairness, ano, pero ako, sabi ko nga kanina, I would have to agree na, yun nga, discarte eh, di ba? Mm-hmm. I mhm. mean, sa panahon ngayon, 'di ba? Importante talaga na dumiskarte ka lalo na kung walang-wala ka. Pero yun nga, dumiskarte ka eh, na wala kang natatapakan ng ibang tao. Mm-hmm. Pero si Mar- si Marga, ito nakikita ko na sa first part yung pagka-impacta niya. Ha? Tsaka ano no, wala siyang uh, ah, pakialamas min. Kita mo 'yan, nakasalubong sa mall. Parang wala siyang pakiramdam. Oo, wala nang pakiramdam. Uh, kasalubong sa mall, inaway na nga nung uh, ah, boyfriend, parang wala. Pero aminin niyo, may kilala kayong ganyan. Na walang mm-hmm. pakialam, uh, sabi nila kasi, 'wag mong pabayaan na ang opinion ng iba ba magdikta ng uh-huh. uh, realidad mo. Mm-hmm. Totoo naman 'yan. Pero kapag ka naman yung ibang mga tao eh pare-parehas na ng opinion tungkol sa iyo, mag-isip-isip ka. Baka Tama. naman hindi na lang uh, basta opinion yun. Baka katotohanan na yung sinasabi ng iba. Pero may ibang tao talaga talagang, ano, may iba talagang tao na, well, the hell cares. Oo. Wala akong pakialam sa sasabihin nyo. Buhay ko to. Correct. Ganon sila. Mga pabebe girls kami. Hmm. Wala kaming pakialam sa'yo, di ba? <laughs> Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao. Mm-hmm. Di may mga ganong ano, babae ha? Mga kapal gooms talaga. Anong diba? couple gooms? Kapal ng muka, di ba? Ah. Na parang parang hindi naman kayo nagpapalamon sa akin. Bakit ko, bakit, bakit magkikare? Ba't, ba't, ba't, ba't magmamatter sa akin ang sasabihin ninyo? Yun. Kayo ba ang magugutom, di ba? Mm-hmm. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Dear MOR. Popoy at Asmin, kahit nagkakaroon na ako ng espesyal na pagtingin kay Marga, ay wala akong magagawa kundi ang itago na lang ito. Para kasing nasa ibang mundo si Marga at tagamasid lamang ako ng makulay na pelikula ng buhay niya. Sigurado kasi ako that time na hindi niya ako magugustuhan. Hindi naman kasi ako mayaman. Wala akong maibibigay sa kanya na kahit anumang bagay. Alam niyo bang graduate ako ng architecture at may lisensya na rin ako? Pero dahil sa hirap ng kompetensya sa paghahanap ng trabaho, ay nauwi muna ako sa pagiging receptionist. Kaya sa loob ng ilang taon ay tiniis ko ang matinding selos sa tuwing nakikipagkita si Marga sa mga lalaki niya. Ang kaya ko lang gawin ay ang protektahan siya sa abot ng aking makakaya. Pero alam nyo ba, Popoy at Asmin, dumating din ang point na nakahanap ng katapat si Marga at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakipaghiwalay sa kanya ang isa sa mga mayamang boylet niya. At hindi yon tinanggap ng maayos ni Marga dahil syempre nabawasan ang source of luxury niya. What? Anong sabi mo, Alfred? Ang sabi ko ayoko na. Kailangan na nating itigil to. Dahil? Pagod na akong maglaro, Marga. Gusto ko ng seryosong relationship. Ay. Tumatanda na tayo, kailangan isipin din natin ang future natin. <laughs> future? 25 ka pa kasi. Hindi mo pa naiisip yung ganung mga bagay. I'm 29. Mm-hmm. At gusto ko may sariling pamilya na ako bago pa ako mag-35. <sighs> Ano? Sariling pamilya? Marga, kahit ano pang sabihin ko, hindi mo rin naman maiintindihan eh. Hindi mo naman maibibigay sa akin ang gusto ko eh. Kaya please, umalis ka na. At huwag ka na ulit pupunta dito sa kondo ko. Ito na yung huling beses na pagkikita at pag-uusap natin. Kasi... Kasi I found someone else. Someone na makakapagbigay sa akin ng totoong pagmamahal. Ha? Eh? Nakikipaghiwalay ka ba sa akin, Alfred? Hindi pwede. Ayoko. No, no, no, no, no, no, no. Hindi ako nakikipaghiwalay. Dahil hindi naman naging tayo. Ikaw ang nagsabi nun, di ba? No commitments? Ah! <laughs> Talaga ba? Pero, pero Alfred, paano naman yung plano natin? Ipupunta pa tayo ng Japan, di ba? Ng Korea. Tsaka di pa sama yung pagsashopping mo pa ako sa Macau? Well, eh, diba? obviously, hindi na matutuloy yun. Bakit? Margano ba? Tapos na nga kung ano man ang namabagitan sa atin. Ayoko na! Ayoko na sa'yo. Ah. Dahil hindi mo naman ako minahal eh. Pera lang ang habol mo sa akin. Pera lang ang gusto mo. Fine! Fine! Aalis na ako! Huwag na huwag kang tatawag, magte-text sa akin na ibabla kita! Goodbye! Marga! Ano? Nagbago ba isip mo? Babawiin mo ba yung mga kawirdo ang pinagsasabi mo? Okay ka na ba? Bago ko umalis, paki... Pakiiwan na lang yung credit card ko. Yung susi ng kotseng pinahiram ko sa'yo, tsaka yung... Tsaka yung duplicate key ng kondo ko. <laughs> Fine! Asa na yung bag ko, ha? Asa na yung bag ko? Oh, ayan! Ayan, ayan yung credit card mo. Susi, Susi, ha? O, oh, eto pa! Ayan, susi ng kotse mo, lamunin mo! At saka ano? Yung susi ng kondo mo? Teka, ha? Kasin ba yun, ha? Ayan na! Ayan na lahat! Baka pa itong Chanel na ba gusto mong kunin? Ano pa? Eto, etong sapatos? Ano, yung, yung, yung, yung mga Christian Louboutin ko? Gusto mong bawiin? Oo, oh, ayan na, ayun na! Sige na, binabalik ko sa'yo lahat! Marga, Marga, please. Ayoko ng away. Yung kailangan ko lang ang iwan mo. Oh. Kunin mo na yung ibang Good. mga... Buti naman kung ganun. Dahil wala naman talaga akong balak ibilig sa yung sapatos tsaka yung bag eh. <laughs> Hello! Alam ka naman maglakad ako nakapaa. <laughs> Sige na. Alis na ako. Marga, ano bang ginagawa natin sa hotel na to? Basta, huwag ka lang magtanong. Dito ka lang sa gilid. Kapag ka lumabas ako ng hotel, sumunod ka na rin, ha? Magkita na lang tayo dun sa, ano, sa kapumarada. Pero ano bang kasing... Ay, shh, shh, shh. Andiyan na yung target ko. Mamayan, okay? <clears throat> um, excuse me, miss? Yes, ma'am. How may I help you? Um, ano ka dito? Ma'am? I mean, anong posisyon mo dito sa hotel? Ah, convention manager po. Convention manager. May ganun pala. <laughs> Guest po ba sila, ma'am? Can I help you with anything? Um, no. But I think ako ang makakatulong sa'yo. Po? Hindi ko alam kung paano sisimulan pero pero may kilala ka bang Alfred? Um, Alfred? Oo. Alfred. Alfred Valdenaro. Bakit ho? Boyfriend mo ba siya? Um, ano pong kailangan nyo kay Mr. Valdenaro? Miss, bibigyan kita ng payo. Babae sa kapwa babae. Mag-iingat ka sa lalaking yun. Ha? Huh? Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Hindi mo siya lubusan kilala. Mapapahamak ka lang kaya na nangyari sa akin. Um, miss, miss, okay lang po ba kayo? Masama ang lalaking yon. Lahat ng pera niya, lahat yun nakuha niya sa pangloloko ng iba. Scammer siya, miss. Magnanakaw! Nalugi ang negosyo ng tatay ko dahil sa kanya. Naghirap ang pamilya namin. Namatay ang nanay ko dahil wala na kami perang pampagamot. At higit sa lahat, niloko niya ako. Pinaibig, sabay iniwan. Pagkatapos kong ibigay ang lahat sa kanya. Ah! Ah, ah, miss, miss, kuminahon ka. Miss! Miss! Ay, nako. Oh my God, ang init-init. Dali na, Joseph. Paandarin mo itong kotse mo. Init na init na ako. May aircon! Dali, dali! Ang init-init! Eh, paano hindi ka maiinitan? May pa-scarf-scarf ka pa. Bakit mo? Kasama to sa ano, no? Sa props. Ay! Woo! Ang init. Ano ba naman, Joseph? Eh? Aircon ba to? Pamaypay. Ang hina, ah! My God! Halika na, alis na tayo. Baka mamaya, andyan-dyan ang si Alfred. Dali na, baka makita pa tayo. Ay, ha! Ay, init. Joseph! Ano na? Hoy! Grabe, Marga. Ano? Ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. O, paano mo nagawa yun? Paano mo na naatim? Ang alin? Umiyak? Magsinungaling habang umiiyak. <laughs> Huwag ka nga. It's one of my many, many talents, no? Millennial actress kaya ako. Kung hindi siguro kami umalis ng Maynila, eh baka artista na ako sa ABS-CBN, no? Maha Salvador. Ha! <laughs> Baka Marga Salvador. <laughs> Popoy at Asmin, I will not go down without a fight. Iyan ang isa sa mga paniniwala ni Marga. Hiniwalayan man siya ni Alfred ay hindi naman siya nanahimik ng basta-basta na lang. Nalamangan siya, eh gagantihan niya. Hindi pumayag si Marga na maging masaya si Alfred. Ginawa niya ang lahat para masira ang relasyon ni na Alfred at ng bago niyang girlfriend na si Beth siniraan ni Beth sa pamilya at mga kaibigan ni Alfred. Siniraan din niya si Alfred sa side naman ni Beth. Kung paano nalaman ni Marga ang mga kaibigan at kapamilya ni na Alfred at Beth, nako, hindi ko rin alam, Popoy at Asmin. Pero wala naman sigurong imposible, lalo na sa panahon ngayon ng iba't ibang social media ultimo trabaho ni Beth, e eh dinamay din ni Marga at muntik na muntik na talagang matanggal sa trabaho si Beth. Ibang klase talaga siya, Popoy at Asmin. Sinubukan kong pigilan si Marga pero hampas at sipa ang inaabot ko. Gagawin niya talagang miserable ang buhay ng lahat ng taong pakiramdam niya ay may atraso sa kanya. Pero syempre, lahat ng bagay ay may hangganan. Lalo na nga ang kasamaan. Alfred. Oh, Marga. Mabuti naman at nakarating ka. Pasensya ka na sa biglahan tawag. <laughs> It's okay, Alfred darling. Anything for you. Um, may gusto ka ba? Coffee? Juice? Or Red wine. You know my favorite. Red wine. Okay. Excuse me. A bottle of Cabernet Sauvignon, please. <clears throat> so, bakit ka nakipagkita? Don't tell me, this is about your girlfriend. May problema kayo, no? Um... Oo eh. Nakita ko siya kasama ang ex niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Mm-hmm. I told you, Alfred, may something yung Beth na yun eh. Mukhang anghel sa labas, pero nasa loob pala ang kulo. Parehas lang kami ng Beth na yan, no? pera lang habol sa iyo niyan. At least ako, ba diba, harap-harapan kong pinapakita ang kasamaan ko. Pero si Beth, just ko! Sasaksakin, papanain ka lang yan pag nakatalikod ka na. Ikaw naman kasi, ang bilis mo magtiwala Marga, eh. Marga, stop. Ha? Huwag ka na magsalita. Itigil mo na ang paninira mo kay Beth. Alfred! Oo, nakita ko si Beth kasama ang ex niya. Ginugulo siya ng lalaki. At alam ko kung bakit. Dahil sa'yo. Huh? Dahil kung ano-ano ang pinasok mo sa utak niya. Kaya yan. Ayaw niyang tigilan si Beth. Uh, uh, what? Ako? Alfred? Paanong ako? Eh, hindi ko naman kilala yung ex ng Bertita na yan. Tsaka bakit akong sisisihin mo? Ano bang malay ko? Marga, wag mo nang i-deny. Tingin mo ba hindi ka ilalaglag ng lalaking yon? Bistado ka na. Buisit na lalaki. Puputulang ko ng ano eh. Kaya ako nakipagkita sa'yo eh. Para bigyan ka ng last warning. Huh? Tigilan mo na kami, Marga. Huwag mo na kaming guluhin ni Beth. Mahal ko siya. At hindi ako papayag na isang katulad mo lang ang sisira sa amin. Kaya please, stop. Huwag mo nang idamay ang mga kaibigan at pamilya namin. Find your own happiness and let me have mine. Find my own happiness? Find my own happiness? Marga, kumalma ka lang. May mga tao sa paligid Wala na... akong pakialam! Marga! Happiness pala ha. Magiging masaya lang ako pag naghiwalay kayo. Ano bang meron sa bet na yan na wala sa akin ha? Eh! Mas maganda naman ako sa kanya. Marga! Eh. Ano bang nakita mo sa anemic na babae Marga, stop! niya? Tama na! Marga, stop it! Ayoko! Ayoko! Ayoko! Ayoko! Ayoko! Ah! Hindi kayo pwedeng maging masaya! Hindi ako papayag! Marga, stop it! Sisirain ko kayo! Hindi ko kayo pata Marga, pwede! tama na! Hindi mo ko pwede Tama na, iwan ng security! Ayoko! Ayoko! Ilabas nyo nga to! Kung kailangan kong patayin yung babae na yan, gagawin ko! Marga, stop it now! Ah! Excuse me, security! Ah! Ayoko! Ilabas nyo nga babae to! Bitawan nyo ko! Ang babaho nyo! Alfred! Huwag po kayo lumaban, sumama ka na lang! Hindi tayo tapos! Hindi pa ako ano tapos sa inyo! Salamat po tayo! Ano pong bahala? Ma'am! Hindi po tayo, hindi ba Ayos na ka lang! Iskandalo dito! Popoy at Asmin muntik nang mauwi sa demandahan ang insidente sa restaurant. Si Alfred at yung may-ari pa ng restaurant ang, ang uh, muntik magdemanda. Pero nagmakaawa na lang ako. Walang humpay ang paghingi ko ng tawad. Nag-offer pa nga ako ng konti-konting ah, bayaran ang mga nabasag at mga nasira ni Marga. Pati ang nanay ni Marga ay napasugod sa Maynila para makiusap. Ilang araw din bago ko nakumbinsi si Marga na humingi na ng tawad. Ginamitan niya ng matinding acting kaya naman kalaunan ay naareglo na rin ang lahat. Pero pagkatapos ng chapter na yon, Popoy at Asmin ay nauwi sa depresyon si Marga. Nagresign siya sa trabaho, itinigil niya ang pakikipagkita sa mga boylet niya at nagkulong lang siya sa tinutuluyan niyang apartment. Honestly, kung hindi ko siya inalagaan, ay baka namatay na siya sa gutom. Hindi ko alam bakit siya nagkaganon. Siguro dahil hindi niya matanggap ang pagkatalo. Siguro nagkaroon siya ng mental disorder. Pero ang totoo, ewan ko. Pero ano-ano pa man o ano't ano pa man Popoy at Asmin ay hindi ko siya iniwan. Nanatili ako sa tabi niya hanggang sa makabangon ulit siya at bumalik sa normal. Bakit? May Maitatanong nyo. Ang sagot? Dahil mahal ko siya. For the longest time, I am hopelessly in love with Marga. Nagkaroon din ako ng lakas ng loob na aminin sa kanya yon, Popoy at Asmin. Noong una, rejected ako. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa napaoo ko rin siya. Yun nga lang, ang press release niya sa akin ay sinagot niya daw ako dahil naawa siya sa akin. At dahil kailangan daw niya ako para may source siya ng pera. Pero wala akong pakialam kahit ano pang dahilan niya po Poya Tasmin. Ang importante ay masaya ako sa piling ni Marga. Ang totoo nga niyan, she made me a better person. Dahil maluho siya, ay gumawa ako ng paraan para maging lehitimong arkitekto para mapunan ko ang mga pangangailangan niya. Ano ba naman yan, Mr. Bernardo? Anong klaseng trabaho to? Bahay ba to, ha? Bahay ba tong design na ginawa mo? Bahay ng tao ang sabi ko! Hindi bahay ng daga! Ulitin mo yan! Eh, sir, pang, pang-apat na design ko na po yan eh. Binago ko na po lahat ng gusto nyo ipabago. Nilagay ko na po lahat ng detalyeng gusto nyo, pati ho klase ng material na gagamitin. Lahat po yun, kayo may gusto. Ano ibig mo sabihin? Ako may kasalanan nito? Na mukhang bahay ng dagang konseptong gusto ko? Hindi, eh, hindi naman po, ano sir. Ano hindi? Ang akin lang po, eh, hindi ko na po alam kung ano ho yung gusto nyong gawin ko. Hindi mo alam anong gagawin mo? Ano, suko ka na? E di mag-resign ka na? Umalis ka na! Hindi ko kailangan ng arkitekto na reklamador at walang abilidad! Umalis ka na! Sir, sorry po. Pasensya na po. Uulitin ko na lang po. Ulitin mo lahat! Hindi ka uuwi hanggat hindi mo natatapos yan! Dahil bukas pupunta dito ang kliyente. Pag hindi natin nakuha yan, Mr. Bernardo, wala kang sasahurin ngayong buwan. Entiendes? Yes, sir. Umalis ka na sa harap ko! Sige po. Excuse po. Sakit na ulo ko. Parang hindi ako makakaalis ah. Diyos ko po. Si Marga tumatawag. Patay ako niya. Bahala na. Ah. Hello? Nasaan ka na? Kanina pa ako nag-aantay ah. Isang oras mahigit na, Joseph. Dapat nasa bahay ka na Alas 9 yung start ng movie. Mm, Oo, Marga, alam ko. Eh, kaso ano kasi, Ano? my loves, baka hindi na tayo matuloy. At bakit? hindi kasi na-approve ni boss yung design ko eh. Pinapaulit niya yung gawa. Na naman? Mm-hmm. Sorry na, my loves. Babawi na lang ako sa'yo bukas. O kaya sa weekend. Eh, kailangan ko lang talagang tapusin to eh. Kasi pag nagkataon, wala akong susweldoin sa katapusan eh. What? Eh di, hindi mo mabibili yung damit na gusto ko? Mm, parang gano'n na nga. eh, hello? Hello? My loves? Hello? Wala, binabuan ako. Di bali na nga. Uwi ako na lang siya ng pagkain. <sighs> Makabalik na sa trabaho. Nasaan yung boss mo? Oh my God! Nasaan yung boss mo, Joseph? Eh, eh, anong ginagawa mo dito? Teka, paano ka nakarating dito? Susunduin sana kita eh. Sabay hindi ka papayagang umalis. Sayang naman yung pinantaksi ko. My loves, lumabas muna tayo ng office ha. Doon na lang tayo sa baba mag-usap. Ay, hindi! Ayoko! Nasaan yung magaling mong boss? Nasaan? Anong kaguluhan to? Joseph, bakit ang ingay? Ayon! Lumabas din ang butete sa wakas. Excuse me? What did you call me? Butete! Ang laki kaya ng tiyan mo! Luwapay ang mata mo! Joseph, sino tong babaeng to? Ako lang naman ang asawa niya. At dapat may date kami ngayon. Ang kaso, hindi siya makaalis ng trabaho dahil sa'yo. Ano bang problema mo, panot ka? Ilang beses mong pahihirapan ng Joseph ko, underpaid na nga siya. Wala pa siyang benefits. Baka gusto mo, isumbong kita sa labor department. O baka naman gusto mo mag-aklas ang lahat ng empleyado mo. Eh kung sunugin ko na lang kaya tong opisina nyo. Ano? Ano ha? Mamili ka? Ano ha? Natatakot ka na? Ano? Joseph! Hmm? Ilabas mo yung babaeng yan. Pati ikaw na rin! Huwag ka nang babalik dito dahil you're fired! Sir? Ha! Thank God! Cause Joseph deserves to be in a better company! Sir, eh, teka lang. Marga, halika na, umalis na tayo, halika na! Ah, Hoy! Butet! Antayin mo yung kumpanya namin ni Joseph, ha? Get out! Mababagsakin ka namin! Ihilibig ka namin ng buhay! Get out! Opo, Yatasmin. Nasisante ako sa trabaho. Maraming salamat kay Marga at nawalan ako ng trabaho. Pero okay lang kasi hindi rin naman maganda ang pamamalakad ng kumpanyang yon. Underpaid ako at korap pa yung boss mismo. At least nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-apply sa mas magandang kumpanya. Sa ngayon, Popoy at Asmin ay magkasama na kami ni Marga sa bahay. Maganda naman ang takbo ng trabaho ko. Si Marga naman ay may sarili ng online shop. At kahit papaano, eh nabawasan na ang pagiging demonyita niya. Wala na ang mga paninira at pananabotahe Kapag galit siya sa isang tao, eh harap-harapan lang na lang niya itong inaaway. As in, susugurin at bubugbugin niya. <laughs> May mga kaaway pa rin si Marga pero at least hindi na masyadong nadadagdagan pa. Ang mahalaga, alam kong masaya na si Marga. Sigurado ako na kahit papaano ay kontento na siya sa buhay niya kasama ako. Kasi kung hindi siya masaya, eh baka matagal na niya akong iniwan. Ang masasabi ko lang, Popo Etasmin, ay masayang masaya ako. Dahil sa wakas, ay kasama ko na ang babaeng pinaka pinapangarap ko. Sa totoo lang, masarap magmahal ng isang impacta. Kasi hindi nila itatago ang emosyon nila. Harap-harapan mong makikita ang kasamaan nila hindi katulad ng iba na anghel sa labas pero demonyo pala sa loob. Kaya kahit itapat nyo pa sa akin si R.C. Munoz, Helen Adarna o si Maha Salvador, ay dun pa rin ako sa mahal kong si Marga Salvador. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Asmin. Maraming maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo para mabasa ang sulat kong ito. At excited na akong mapakinggan ang opinion ninyo. Okay lang po kahit negatibo. Sanay na po ako. Muli, maraming maraming salamat at God bless sa buong MOR 101.9. Lubos na gumagalang, Joseph. Hashtag Dear MOR, Impacta. Wow! Ang ganda naman ang katapusan ng uh, love story ni uh, Joseph. At least, gumanda na sa bandang huli. Ayan, ah, ang yan ang uh, sabi ni uh, Kuya Roger Balili at uh, Glenda Lopez. Well, ito ang masasabi ko sa storyang ito ay uh, masaya. <laughs> Masarin kami. <laughs> Charot lang. Pakalalim ng hugot mo, Rana. Hindi, hindi. Ang masasabi ko lang sa storyang ito, alam nyo mga kapamilya, mm. ganyan talaga ano. Uh, ako kasi nung una pa lang, hindi ko maintindihan bakit ma-type na type. Bakit ba pinagtsatsagaan pa netong ni Joseph, etong si Marga, eh parang wala namang kagusto-gusto sa kanya. Pero siguro alam mo po, pwede ganun talaga, no? when you love someone, you try to dig deeper Tama. doon sa tao. Mm-hmm. 'Di ba? Kumbaga you try to find what's good in that person. Oo naman. Kahit lahat ng tao walang maganda, wala walang magandang sinabi sa kanya or walang maki- nakikitang maganda pero ikaw you still try to look at the good side of that person. Yan, at hindi mo lang na-try, kundi nakita mo naman yung magandang uh, side na yun ng tao. Pero uh, yun nga, madugtong ako lang yung sinabi niya ni Yasmin na alam mo nakakatuwang isipin na kahit gaano talaga kasamang ugali ng isang tao, meron at meron talagang isang tao rin na nakalaan para umintindi para mapagbago siya, 'di ba? At 'yan ang isa sa mga mukha ng pag-ibig na Tama. hindi pabebe Ah, kasi yung iba pa, beben si chitan, mm-hmm. masyadong romantic, masyadong sweet lang, masyadong, eh, okay lang kami, ligawan, ganyan. Pero yung Correct. iba, ganito ang mukha ng pag-ibig. And this is love. Pagka, pagka yung uh, understanding ay nangunguna rin, pag-intindi, that's True. pagmamahal. Correct, malaking check. At para nga sa akin, maganda yung ganyan ano po, Popoy, na sa una mm. pa lang mm. nalalaman mo na yung kapatsyan, kabantutan ng yeah. isang tao, bago mo sabihing mahal mo siya. Yeah, pero, diba? Kasi ang mahirap oh. kasi yung, yung iba na, ang ah, nakikita mo lang good side. Siyempre Tapos naman. mamahalin mo siya for her good side. Pag nakita mo na yung bad side niya, magsisisi turn ka. Turn off, turn off. Diba? Correct, mata-turn off ka, magsisisi ka na, iba't minahal mm. ko pa yung taong to, ganyan-ganyan. Yeah. Ganyan. Alam mo, uh, ah, para sa akin, Asmin, ano, okay lang naman talaga kahit saan, kahit kailan, okay na okay ang maging totoo, ang magpakatotoo mm-hmm. sa sarili, maging honest ka pero minsan yung pagiging uh, ah, pag, pagpapakatotoo natin katulad dito si Marga, sobra-sobra kasi yung pagpapakatotoo niya. 'Di ba na ay kasi kailangan ko ng ganito, kaya uh, kailangan ko ng pera, kaya mm. ginagawa ko ang mga bagay na well, ganito. Well, uh, yung uh, pagpapakatotoo na meron ka na naaapakang ibang tao at may nasasaktan ka ng mga damdamin, hindi na maganda yan. Mm-hmm. Yan yung irresponsable ng pagpapakatotoo. Mm-hmm. Hindi maganda yan. Pero yung magpakatotoo lang na, ito lang yung kaya ko eh uh, you live uh, within your uh, means, ika nga. Kung talagang hindi kaya ng uh, budget, bakit ka mag-assume ng uh, marangyang buhay? Mm-hmm. Hindi dapat. At saka good for you na rin yan, Joseph, di ba? Di ba? Kasi, diba? uh, <laughs> oh, Bilog ah. Pare, lumalabas. Gutom ah, gutom ah. Lumalabas yung ang boses ko. <laughs> Charot. Di ba? I mean, ako para sa akin, ano, perfect match kayong dalawa because mm. uh, ikaw ang haba ng pasensya mo sa babaeng yan Diba? Yung babaeng yan. Charing yung babae. Kung baka babae niya. Samantala eh. yung sa Samantalang, Yung babae, yung very... Buhok lang ang mahaba. Di ba nga? Samantalang yung babae, talagang siya yung tipo ng girlfriend na pagpapasensyahan mo talaga. Mm-hmm. And somehow, di ba, looking at the brighter side of it, she uh, brought out the best in you. Tama. Di diba sabi mo nga, nagtsaga ka talaga mm-hmm. na maka... Hanap na maging arkitekto. Di ba? At pinush ka niya. 'di ba, to be the best person you can be. Hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa kanya, pero para na rin sa sarili at, mo. At hindi lang doon ha, hindi lang doon sa pagtsatsaga mo kaya mo siya nakuha. Alam mo, uh, sa ngayon kasi yung binalita sa atin na uh, busy na rin sa ibang bagay itong ah, mm-hmm. si uh, Marga, 'di ba? Uh, ah, nabago mo rin eh yung tao. In a way, 'di ba? Oh, nabago mo na rin siya, hindi na siya palaaway. Hindi siya gold digger. Uh, yan, tama 'yon. O 'di ba, nabantayan mo na siya. Alam mo 'yon, meron nang uh, somehow you complement each other. Tama. Ayan. Diba? Na napagbago ninyo ang isa't isa, napag-inam ninyo ang buhay ng isa't isa. Yeah. Swak na swak. Kaya Correct. wag na po kayong magtaka kung bakit merong uh, mga mag-aasawa na ang tagal-tagal na ng kanilang uh, relationship. Si babae ay bungangera, si lalaki ay uh, no talk, no mistake. Oh. Yan. Because they complement each other. Yun na nga. Eh, pangit diba? naman na yung parehong mag-asawa ay parehong uh, mga bungangero't bungangera. Diba? O parehas naman tahimik. Mm-hmm. Alang kwenta. Correct. Mm. Kaya naman ako maraming maraming salamat sa mga bumuot, nagsiganap sa storya natin for today. Ang ating writer na si DJ Vea. Oo. Uh. Ah. Vea. Bea. Bea. Bea. Ah, Bea. Bea. Ako ah, Ayan. At uh, syempre sa ating uh, si, ang writer natin at ang gumanap na Marga ay yes. uh, si Bea nga. In her most realistic, Ayan, normal and everyday role. May gusto ko bang uh, sabihin, uh, pagpasalamat Oo nga. ka ba talaga, um, I want to thank God for the talent. Charot. konyatan ko kaya to. Hindi, <laughs> hmm. effortless eh. I don't know why. Oh, alam yeah, namin. Kaya, <laughs> because it's an everyday eh. role. Oh. Yeah. Masama. Hindi naman kayo yung fakta. ha? Hindi naman katulad mo, Hasmi. Ano- ano- ano? Ah, Gusto Hindi mo, mo kaya nga gusto mo sampulan kita ngayon. Pagiging <laughs> impacticide ko. Ah. Charing Kem. Kaltukan kita. Gusto mo. <laughs> Thank you De- so much. Ganda yung ah, pagkakaganap ni ah, Bea doon ha. dun Napaka-realistic, no? Sabi ko nga, siguro na, parang tulog nga lang siya habang inire-record Mm. yan. Ano? Talagang pinagdidikdikan yung realistic. Totoo, realistic naman Totoo, talaga. totoo. Parang Kilala kita, Bea, wag mula pitos ka, magkakilala tawag kang kumeme. <laughs> Alam ko, likaw ng Nagkakasilipan na sila, Oo, alam ang hmm. amoy ng ingro turon mo, wag kang kumeme. <laughs> Ay, sa bagay, sa tanda ka nga pala sa akin, no? Nang one year, bakit? Mag-birthday one na nga. year? Magto-two, years na. Sa, sa January 24, five days na lang. Tuesday. Oh, sige, Oh. advance, happy nga? birthday. Oh, advance Naku, na, na tatahimik na yan. natin, paponggahin na natin. Kasi di ba, baka last Ah! <laughs> For this year. Alam mo sa pagka-impact ni ano, baby girl. Alam mo, ang 100, isang daang porsyento. Pangit kasi pagka sinabing last 33rd oh. birthday, hindi, hindi naman. Totoo Siguro, naman ano, eh. Kasi one day lang eh. Oh, susunod 30, one day. 34, 34 hopefully. Na. Oh. Hopefully. <laughs> <laughs> hopefully 34. Later kayo. Susunod Ayan, ko kayo. Ang gumanap naman na si Joseph, ang uh, napaka-understanding na boyfriend ay si Dan Capuchon. Ang gumanap na Alfred ah, si Simon de la Cruz. At ang uh, gumanap na boss na tila <laughs> hindi project ang hinahanap kundi bato. <laughs> Ayan ay si Pipo Villavicencio. Ang gumanap na nanay si Kenneth Ancero. Ang gumanap na Jelly Cindy Basena. Gumanap na Mengay Manilin Abanyo. At ang gumanap na Billy ay si Jesse Owen Villamor. Kasama nyo nga po kami DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin, dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life.